Kerem Ben daha beş ay eminç dersi duhme yani bugün ki cam başlık adı emi dinin zaman ve gotu bu. Ee, di seri de emi var bu taybeti sebeben geçti. Ege hiştini Gıdroşilata navin de kriz çebebe. Emil Servan. Bisakinin. Ee, di seri dici zihniyet emilsir zihniyeti yüksek. Naz zihniyet e, vek e, e, işte beregme dıgır dest e, lgori tarihi materyalizmi, lgori nezik bune elmen civaki pozitif me dıgır dest vak üst yapıkin de civak adı e, bandorek ve ciddi ser guhertine tünne yansıtma revşa maddiye e, yansıtma revşa ekonomiye به وی شکلی ام ناگرند است ذهنیت ذهنیت جوه بهتر خودی باندوره هر چی قاسه بروش مادی و علاقدار بیجی اما دعالی پیشخستن و گوهرتنا روش مادی رول اکی بینگهینگ لیز جبوی ویجی ji pirsgirêkê ekonomî me re bigire pirsgirêkê siyasî û gelek noqteyê dibin sersebebekê gel gel droşelata navindir nava krizat biji sebebi ve zihniyet evgirede. E, jiber deman ki yani zihniyeteki vekiri tünebir imkanı maddi dwanata çıkasa hebin bera hebin ev imkanı maddi eğer di çerçeve zihniyeteki rastı elmide neye nırkandın zengin bun bilindkirina astej yanet hundurevan civakat ne mümkün emere bahsbik. bik. Revşa heyi ev bi coğrafya xoy fire به عرض خوی زیرایی به نفوس خوی جوان به سر عرض و به عرض خوی زنگین اساس gerek standart jiyane e bireya e şahsat rojilata navinde da ali ekonomide Kanada ji derbaskra Singapur ji derbaskra nizam kide ji derbaskra fakat rojak iro emled narin betiri ni ve nüfuse dibin sinore bir çibune اوهش نزدیک به گردای ذهنیته چونکه ذهنیت جه نزدیک بونه که soyut betir yani ji ki soyut betir de esas de yönlendiriciye hundurine yani muveccih yönlendiriciye hundurine eg davranışı insana davranışı bireye diyardık <laughs> davranışı civaka diyardık nezik bunaj nırkhar nezik bunaj mesele maddire نزیکبوونا ژیانێ یانی ژیانە چاوا دەگرێت دەست بگشتی ئەوانە هەموو سەر ئەساسی قالبێن زیهنی ئێگە ئەو جوواک بەنم سەمەتکە ئەو بیرەی بەنم سەمەت کرد سەر ئەساسەوە چیت ji بۆی vêjî zihniyet di yani pirsgirêkê zihniyetê di alî peydabûna qawûsê rojilata navîn de krizê rojilata navîn de sebebekî wer besît mere nikar zihniyet ji e, boî mere ve mesele baş fan bike giringe em lisel dogmatizm efsek dogmatizm çi dogmatizm ew nêzîkbûnê êgiş tartîşmê re girtî nêzîkbûnê derbarê mesela de êgiş münaqeşê re ji muhakemê re ji girdi yani wek heyîtê qebûl bik li gorî xwe wek heyîtê qebûl dogmatizm metode fikir el ser esası aktarmegi. Ne ser esası li kulin ve akıle. Yani ser esası nakıldık, aktarmadık. Galeteş vaveter had beji, vaveteşler had beji bir şekli devamlı. Dedi li kulin, li garin, sorgulama akıl yani sınava akıl rıder ve sınav. Ezbere esas de girdin, kabul kirin esas de girdin, aktarım esas de girdin ji bo vê dogmatizm rêl pêşiya guhertinê digire Na di rojhilata de dogmatizm pirsgirêkekî ciddî ye dogmatizm tenê di rojhilata navîn de heynan her derekek em jî heta astekî karin bir dogmatik. ber çi heta astekî dogmatizm belki lazım bir dikijan çerçevede lazım. mesela îro ez iddia ketdim lêkolînê dikim hayi idi, huzure ایدی حضور hayi idi namate kabul نماته قبول کرن hayi, روشا هایی از havuldanek etkim. Ji boy derbaskirinê havuldanek etkim. fikri, fikrî, havuldanekî pratik. Ve ez dibêjim ev hewildan arast. Ji ve vê ez ergumana peyda dikim. Ji boî ez iqna bikim ê derdora xwe. Tabî eveya ev eveya heta astekî dogmatîzm. Ama gerek her demê rêw rêbazê xebatê مجانکی بهلن که ام قاربن متد خود بر چاوار در باس زانستی خود بر چاوار در باس هر دمی آگاهی خو برو شهیر karşılaştırma bakın, mukarene bakın, ka rast ya Gerek amı mecale bideni. Carna dogmatizm havkasa aşiri dibi, behez dibi ki nahile amı mecale bideni. Muhafazakar dibi, lugori xwa dibi, tişte heyic nedit ibn ezik dibi, ve gıçava tüne نزیک دبل سر خو اسرائیل طبی ایرو علم پوزیتیو جی دروژ آواد دوماتیزمه اوج دوماتیزمه اوج تشتگی خرابه فقط دروژلا دنابین دوماتیزم پر دجوار و خراب و باندور اوی مزن سر حرکت civak çed be. Nahil civak hareket bike, nahil peşt bikeve. Adeta zore duhazı cidi bi daravestandı. Cidi bi daravestandı. Ev cidi balkeşe belki anime erini bir şey ebe. Belki anime erini bir şey. Eğer emkaribin çıkışı yapıkın. Eğer emkaribin takandın eke yapıkın. Him betir orijinali dibe vak aliyevi ereni. Fakat rojame iroda aliyinle yeni temsildeki. Çiye evji? Rojelata navin ciye ilkay. Yani ilk tiş doğru derbas bunu. Çebune. Fikir dıvırdı çebuye. Bir cihbun bu ye iktidar dıvırdı derketi, devlet buyin dıvırdı çebuyin, mitoloji, din, yani xabatem fikri u xabatem pratiki li vê de xwe nîşandane de esas dem diqet bikin cihanê de jî tiştekî wer zêde de alî cewher di mere hukuk matematik dewlet avahiyên dewletê sazî iqtidar heta ilmê xwezayî ji vê derketin ne derk etin ne tişti var biçuk. Nem dikkat bikin. İnsaneki Kurd em xwe bihesibînin. Rokê ji roja di derbarê fikrê azadiyê serxwebûnê de ew kê me tune bû. E, Zanistiyek metun abu. bû. Ji nivçikê mesela em bînin bîra xwe hevalekî ilk manifesto xwendibe Rêya Şoreşa Kurdistanê ve de her tiştekî de nû bine, yani adeta xelekê xwe wendayî bine. Dünyavi wî ruhnî be, huzur jê ve adeta çidbejin ek yani heyecanı mesele gürizek digrin e, evkemere canimere bir şekli mere ev heyecanı ki mezin de hasi vak mizginiye hadi çünkü tünü dibini nüh berdi bir yek ev tabi dibin vakti iştim piroz juboyda tınakhaz derbas bu giydi çünkü til hakikat edvurdu dibini ji boy veji em dikkat bikin insane ge vak ji e, e, jiravşeki primata hatiye jiravşeki adeta hayvani bir derketiye O icar derbare tanzim kirina jiyan akad bige agahi din ahlak örf adet zanisti bige jvan tiştana evana tişte pırmezin pır valkeşin jiboyi ve berengeki piruz benimsemet ki kabul dike dibi perçak ije dolayısıyla nakaz derket kardeşe verdiš. Čavka nije dogmatizme, ev. Droşelatan avniş, ver ilkin. Em dikkat bakın, derek iditir, dogmatizm bir rengi hakim ne yap? Dogmatizm bir rengi hakim ne yap? Jiber çıvak versiyonay. Mecal u e, imkan menavra ek karı ve liguri xwe, liguri bercevendiye xwe şekillenme biketid hey. Mesela mitoloji rojelatan avin dije hey, devam edecek. De, e, Grek, Grek, Roma jidey. Ama mitolojiya Grek Roma mitoloji ki him betir insaniye. Yani him betir adeta heza insan tedheye. Him betir insan karil gori kuşule jiyana kwe biçim bideye. Hatta red bike carna kabul neke. Lidiji irada ve derkeve gori diye kwe. Ama drojinata navin duvar niye. Drojinata navin Mitoloji hakikat بخوی جاوگانی حقیقتی یعنی جبوی هر تشتک هر دورانشک gerek çe jiyane jboy xo peyda bike gerek ifade xo mitoloji jboy de mitoloji ilk elme yani elme yekemini mesela du vakti roja iro matematik fizik kimya peş neketi bu insan ancak sırre jiyane mirinu çebuyine و حتی گاو گاو ifade کرنا ناکوکیت ناوا سنفاده درکتنا اوتوریتا devlet bu inavan otorita ancak gari bu dondure mitolojiye de ifade bu. Bu mitoloji ifade bu. Yani vakti metode elmihina peşine ketibun mitoloji e, her tişt ifade etkir. Jiboy ve vakti çava iro demek em bu xazan rastiye ke binin zaman gerek em keşfeki biyolojik, fizik, kimya, rengarenk. Elma em ji bo xwe bikin referans, wî çaxîşî mitolojiyê gerek ifade xwe bidîta, gerek gerekçe rastiya xwe mitolojiye mitolojiyê bidîta. ne rastî bu, ne hakikat bu, kesî nikarî bû cesaret bikira ki ifade jî bikira. Ji bo vê dogmatîzm tu rojhelata navîn de acayîb kuyre. Hatta زمانێک کەم ددرۆژناتان هاوین دۆغماتیزم نایە گوهرت تێ ئیمهاکردن مەسەلە بابل ڕەفۆرم تێت چێ ناب ئاسوور ڕەفۆرم تێت چێ ناب ئاکات ڕەفۆرم تێت چێ ناب جا هەیە مطلق هەیە یا ji tamamen helboş. Mecale tartışmet etun, sorgulama, lekolin, legarin, rahnekirin, nırkandın tetun mutlak. Jiber çi, jiber ev metodana ve jiyane dan insana. Jiyana insana him betir xisti düzene. Him betir imkanı mayi necer peyda kiriye. Xwarin ve xwarine parastı necer peyda kiriye. Ji ve vak mizgînî ke ji bo xwed bîne, wek perçakî jiyana xwed bîne, bi wê rastiyê bir yek, dibi tiştekî mutlak ne demşibe. Em diqet bikin roja me îro dijîn, gelek muhawele çêbûn çep, milliyetçiydi, nizamçı şuna din bigirin ama hemen hemen nikarim şuna din. Evet yaş kude. Mine henek tiş gerek mere dizemine wani maddi de bigire dest. U bmina e roja iroji mere karı bir destek. En ferz bikin insanek lugundeki. İnsanek lugundeki. Ev gün felsefa kuyi jiyane hey. Harad be, harudne, ha haberdide, ha habiti, e, ha neziki devbabe khadbe, ha neziki ciranı derdore khadbe şekillenmek peka peka yani ser esası vandır hed gündü kopek ani gerçekleştirmek. Ev insan pişti demek ki şu Avrupa ya şu metropol şu zemini durket. Pişti demek ki demavi insanit bine ya bu insan eki güherdi. Bu insan eki güherdi. Ama el günd may hina vakfay. Sebebe beç. Jber na mesele gelek ev gelek pirsgirek hene dve dve Halid'e. End bejin ilk drojela da navin de çebune, du Mezopotamya jerin derdora çemen ile Mısır'e çebune, hatta beri ve de hilal zerin e Zagrosu Toros'a e, ananakte de şoreşa neolitik çebuye, bevişikli vek cuhok cuhok ave, habera çemem ezin dane, Le Mezopotamya jerin duvar bu şehristani bu şekil cihane bela bu. Yeke bej tamam. Madem ilk jivir bu. Madem ilk jivir bu. bu Uçağı çiman inisiyatif van dakir. Madem ki Yunan jime alimin çima emjuan peşdetir neke. Jibel bey na ins tiştek dizemine xwede mahkume mahkume henek nırxay. Değer yargıt bejin ya mahkume ve şekillendi. Juvenikar derkev ne serbesttir. Jibu idin insaneki droşelat dimezin bû kin teqlîd o sisteme dik nesil nesil dixwe diparêzin ser esasê eğitîma <coughs> dibînin perwerda dibînin di malbatê de di dewletê de bi vî şeklî xwe her demê xwe tekrar ama mesela ez ya ji wir derdikevim diçim derek dî ya ji derve de ez lê binarim demak ez lê binarim ez ê çi binarim ez ê ki Dümür de pirek berheme baş hen. Avahi heye, astronomi heye, tıp heye, hendese heye, matematik heye, tiştana tişte baş. Ama her deme xwe tekrardik. Çima xwe tekrardik? Ciber çandaki civaki jî heye. Wî mehkumê tekrar kirin edik. Wer çêbûye, wer ezbere kiriye, wer jî devam dik. Mehkumê bey. Eger wer nekin nikar biş. Ew gelenek wî davêjin mahkumen birinedik. Ji e, bo ve egiz derve binare, egiz derve binare çi dike tiştê baş boyu xwe digire ama ne mahkume taklit kirina wan wî tarzê jiyanê ne mahkum kirine ne mahkume taklit kirina wan davranışa ne mahkumege aynen bi bu kopya gijere Lugur gor quşûlê xwe pekti eşkereyekî zanyarê mezin ege rel peşya. بلندبونا روج آوا رل پیشیا درباس کرنا شهرستانی روج ava vekirin ایوک taliz پیتاگورس ev kesana li Babil, li Mısır'e alimin astronomiye, alimin hendese, alimin matematike, alimin gelek tiştelidir. Fakat evana vekki ki rojhelati kopyanekir. Vekki ki rojhelati kopyanekir. Li gur, li gur قشول خو شرط ونات خو اسیم نکر تشت جوان فایدلی بو دک آن اف سربست بون دهلی کی tiştek ji esle xwe vêtir pêş bikeve. Yani esil çıkase koka ve çıkase rojelat biji ama roj avad him vêtir pêşketine çe. U ferqad navbera îro ferqad navbera Amerika û İngiltere cî ferqekî zihniye. Hem dikkat bikin. Amerika şumirga İngiltere. Amerika ji alî Avrupya hat keşif kirin, hat dîtin ev çun duvarda bcibun hüküm kirin kirin sumirgaj boyka ama am dikkat iro Amerika tene Amerika bizengin buna koy maddi siyasi fikri heza koy fikri jahamu cihane kurtur ji İngiltere ji kurtuluş Fransa sebep çi zihni jiber çi jiber metode cihane eg insane Ameriki ji Avrupa çur ve de bcibu metode jiyane ej boy ko esas girtin Be değer yargı Avrupa'na hatı bu çekirin. Bu felsefa ki hatı bu çek. Be benezik bu ne? Nu e Anglo Protestant elser esası var bireyciti ki aşiri, pragmatizme ki aşiri. Liser esası fedavit kudey, sadece fedavit kudey. Çava karı bir şey, çava karı serbest mi? Ciboy ve ev destela darya mezim deskofkıstı. Eyek ebeji sümürgan İngiliz avuçavuş İngiliz mezim mezdir bu, zanetir bu, zengindir bu. ji bo vê ye ji ber însanê Amerîkî ne tenê wek fîzîkî ji Ewropa derket bi rengê rûhî jî ji Ewropa derket ew nirxê gi di Ewropa de ew qey dikirin ew nirxana ji bo xwe geçerlî nedît jiyana xwe li gorî Ama dikkat bikin Kanada jî uçağı hat keşif kirin Meksika jî uçağı hat keşif kirin Arjantin jî Brezilya jî nizam Çili, jin zam evan hamu bev rahatin keşif kirin. Çima avlu paşin, çima valatin yekvi Amerikar peşin. Jiber, kese ki insani ti zihniyeta ki insani Ameriki brevet bi zihniyeta Anglo-Protestan da. Agil ser nırhe bireyci, pragmatist ya ava kirin. Eveya bu ise, yani evek hoş, hoş himbuna tecrid kirin. Cihimbun u alışkanlık ekem xwe dur xistiye sadece çerçeve berjemendiye xwe hareket dik. Ji bo یکی یونانی بیج آسورة تشتکی و علمه ناچوک آسورة جیان ناک ایوک خوب بجی جبوی و او تشتکی آسورة علمه تیده وک اکلمه نا وک سینرژی چتکه یعنی وک تشتکی لزده بکنا وک سینرژی که مزن چتکه قات بقات وی مزن جبوی و آسته تاقاندن هده مزنایی که چتکه برانبری اوکا برانبری Şaristan ya شارستانیا روشلات شارستانیا روجاوا برانبری آ روشلات دا takandı ne de guhertine geçirdik. Ne yapmam? Bu çağı pırs Grek zihniyeti de gerek en bigrinde. Pırs Grek zihniyeti e çi? Eme zihniyeti e? brengeki dogmatik di çerçeve pirozkirina alışkanlık adamı bigrinde. Ya ji her demi galibe koy baveriye yani edondure mecidi o davrani Şeyhoy Ciyani emir bitişti elmir mukarene bikin, karşılaştırma bikin. Bir bicikle emir bicikle. Mıkabın hatanaha em be ezberedir. Ya kopya, kopya girene tişte derve, ya cib alışkanlık ekkem, heza gelenek amdir. Her düzü guhertine çenak. Guhertine bas çenak. Ciboy ve zihniyet evk, zihniyet her tişti diyardık. Her tişti diyardık. Yani Ravşa ekonomici diyardık. Mesela dikkat bakın. Farkı Arap musluğe petrole kut bakın eroj ava din bibi. Cihal de bikeve. Ama hem dikkat bakın mesela. Demek ki Afganiye maddi destuan dene ama fırlı paş. Demek ki Afganiye maddi tene tere nakenek mere peşketine çevik. Zihniyet arast garı çöle bike cennet ama zihniyet açevt gari cenneti buklupini çöl, buklupini cehenneme. Ciboy ve de ali ev <clears throat> ev ki e, yani mesele zihniyet zihniyete giringi mere baş kuyruğu be. Zihniyet galibin hatını danin beheza mitoloji dine kudayı o be saziye devleti xwe bizorev cî kirine evayat bi astengî pêşa pêşketine divî alî muhawele derbaskirinê çêbûn muhawele derbaskirinê çêbûn ew muhawele çima bi neketin emil li ser wan jî bise çima ew muhawele bi neketin شما محاوله در باسکردن ای ذهنیت برنگ حرکت رونسانس reformasyon ve aydınlanma Avrupa'da gari bu dogmatizme derbas bike de e, her deme bin keftini o be ev ki be, bu yerin trajik rubruma miserveme bisekinim fakat muha navbera niro bidene pişniro bidene